Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhojir mujohid birodarlar, Sheyx Abu Musab Suriyning Da'vatul Muqovama al-Islamiyya al-Alamiyya kitobidan darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda Sheyx yoritib bermagan, lekin juda ham bir muhim bo'lgan, xususan mujohidlarning orasida dol zarb bo'lgan va bahs va munozaralarga sabab bo'lgan mavzu bo'lib bu mavzuni xilofat mavzusi deb ataymiz. Avvalo xilofat ma'nosi va shuningdek xilofat ma'nosidagi boshqa lafzlar, xilofatning ta'rifi va shuningdek xilofatni o'rnatishlik hukmi va bu xilofatga kim haqli va bu xilofatga tayinlashlikka kimlar tashabbus qiladi, kimlarni zimmasida bo'ladi, shu kabi ba'zi bir mavzularni aytib o'tmoqchimiz. Xilofat lafzi xalafa fe'lini masdari bo'lib, xalafahu fi qavmihi qavmida o'rinbosar bo'lib qoldi degan ma'noda anglatadi. Musa alayhisalom ukalari Harunga va qala Musa li akhihi Harun xlufni fi qavmi aytgan edilarki, qavmimning ichida meni o'rnimga o'rinbosar bo'lib qolgin deganlarida mana shu xalafa fe'lini ishlatib, o'rinbosar bo'lib qolgan ma'nosini anglatadigan fe'lni ishlatgan edilar. Shuningdek arab tilida xilofatni xillif ham deyiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu "La utiqul adana ma'al xillifi la azantu" ya'ni agar men xalifaligim bilan birgalikda ozon aytishlikka toqatim yetganda edi, ozon aytardim deb, ya'ni ozon aytishlikni qanday ham bir ajr savobliligi va bundan ishlarini ko'pligidan mashg'ul bo'lganliklaridan ayta olmayotganlaridan bir afsusda ekanliklarini aytganlarida mana shu xilofat lafzini o'rniga xillifi degan lafzini ishlatdilar va xillif va xilofat ikkalasi bir ma'nodagi lafz ekanligini bundan bilyapmiz. Shuningdek bu mansabga ega bo'lgan kishini xalifa deyiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inni ja'ilun fil ardi xalifa Odam alayhisalom haqida marhamat qildiki, men yer yuzida xalifa qilmoqchiman, ya'ni o'rinbosar qilmoqchiman deb marhamat qildi. Bu yerda albatta o'rinbosarlik Alloh subhanahu va taoloni o'rniga o'rin bosanlik emas, chunki hech qachon mahluq xoliqni o'rnini bosalmaydi. Bu yerdagi o'rin bosarlik ma'nosi ulamolarning aytishlaricha jinlar yoinki farishtalar odam alayhisalomdan oldin yashab o'tishgan, mana shularning o'rniga men odamni ularni o'rin bosari qilaman degan ma'noni anglatadi deysa, yana bir olimlar, ya'ni odam alayhisalom o'rin bosarlanadilar. Ya'ni Odam alayhisalomdan keyingi kelgan kuni zurriyatlari u kishiga o'rin bosar bo'lishadi deb bu oyatni tafsirlashgan. Va xalifa lafzini ko'pligi xulafa yoinki xaloif shaklida keladi va bu ikkala ko'rinish Qur'oni Karimda Wadkuru iz ja'alakum xulafa min ba'di qawmi Nuh yoki va huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard degan oyatlarida bu ikkala ko'rinish aytib o'tilgan. Shuningdek, yana bir lafzlar borki, xalifa lafzi bilan lafzda bir bo'lmasa-da, ma'noda bir bo'lgan. Bu lafzlar imomat, ya'ni peshvolik va imorat, ya'ni amirlik. Bu lafzlar agarchi xilofat lafzidan boshqa-boshqa bo'lsa-da, lekin ma'noda bir bo'lgan bu lafzlardir. Ya'ni xilofatni imorat deb atashlik yoki imoratni xilofat deb atashlik ikkalasi bir narsadir. Al-Fiqhul Islami va adillatuhu kitobida Vahb Zuhayli aytadilarki, al-imamatul uzma aw al-khilafa aw imaratul mu'minin kulluha tuaddi ma'na wahidan. Ya'ni buyuk imomlik yoki xilofat yo mu'minlar amirligi bularning barchasi bir ma'noni ifodalaydi dedilar. Shuningdek, al khilafa kitobida ham al wal val imamatul uzma va imaratul mu'minin salatu kalimatin ma'naha vahid. Bu uchta kalimalar ma'nosi bir deb aytganlar. Shariatdagi istilohiy ma'nosi shuki endi buni juda ko'p olimlar juda ko'p har xil ta'riflar bilan ta'riflashgan. lekin bularni ham barchasini ma'nosi bir-biriga yaqin va deyarli bir xildir. Masalan, Mawardi aytadilarki, al-imamatu mawdu'atun li khilafati an-nubuwati fi hirasati ad-din va siyasati ad-dunya bihi. yoki صاحب المواقف aytadilarki, hiya khilafatu ar-rasul fi iqamati ad-din bihaythu yajibu ittiba'uhu ala kaffati al-umma. Ya'ni sodda qilib aytganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni din ishlarida va dunyo ishlarini boshqarishliklarida u kishini ishlarini, u kishini o'rinlariga o'tirib boshqarishlikni aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni davrlarida amir imoratdan olingan amir lafzi faqatgina jang komandonlari yoyinki mintaqa valiylariga ishlatilgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin balki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu davrlarida xalifaning o'rniga Amirul Mu'minin amir degan lafz ishlatildi. Xalifa lafzini o'rniga amir lafzini ishlatishliklari shunday bo'lgan ediki, avvalo Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni xalifatu Rasulilloh Rasulullohning xalifalari deb nomlashgan bo'lsa, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafot topganlardan keyin Umar radhiyallohu anhuni xalifatu xalifati Rasulillah Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'rinbosarlarini o'rinbosari deb nomlashar edi. Endi mana bunday suratda agar xalifa nomlanadigan bo'lsa, keyingi xalifaga yana xalifa nomi qo'shiladigan bo'lsa, juda ham cho'zilib ketardi. Alloh subhanahu va taoloni bir hikmati bilan Umar radhiyallohu anhu Iroqqa Iroq valisiga Labid ibn Rabi'a va Adi ibn Xotamni jo'natib yuborishlikni buyurdilar. Ular Madinaga yetib kelishdi-da, masjidga kirishdi. Masjidda Amr ibn korishdi ko'rishdida, Amr ibn Osdan Amirul Mu'minindan kirishlikka ijozat so'rab bersangiz, deyshdi. Shunda Amr ibn Os ularni Amirul Mu'minindan degan nom bilan xalifani nomlashgandan keyin aytdilarki, vallohi asobtuma ismahu Allohga qasamki, sizlar u nomlarini to'g'ri topdilaring, dedilar. Keyin Umar roziyallohu anhu oldiga kirib, "Assalomu alayka ya amiral mu'minin." Ey amirul mu'minin, sizga salom bo'lsin dedilar. Va bu nomdan bir taajjublanib Umar roziyallohu anhu sababini so'raganlarida qissani aytib berdilar va bu nom Amirul Mu'mininga Umar ibn Xattobga yoqqanligidan mana shu nom bilan nomlandilar va u kishidan keyingi kimiki xilofatga chiqadigan bo'lsa, xilofat mansabini olib boradigan bo'lsa, mana shu nom bilan nomlandi. Xo'p, mana shu o'rinda bir nuqtani aytib o'tamizki, o'zimiz tariximizdan o'tgan, ya'ni Imorat Islomiyya vujudga kelgandan keyin bu yerda barcha Afg'onistondagi ahli ilmlar, qo'mondonlar imoratni Imorat Islomiyya deb tan olishib va uni amiri bo'lgan Mulla Umarni Amirul Mu'minin deb tan olishdi, lekin bundan orqada turganlar, ya'ni bunga birinchilardan bo'lib tan olmaganlar xorijiy ulamolar, xususan arab olimlari edi. Lekin bularning ichida Abu Musab Suri Alloh subhanahu va taolo asrlikdan najot bersin. U kishi Amirul Mu'mininni haqiqiy Amirul Mu'minin, haqiqiy imorat sohibi ekanligini tushunib yetgan edi. Ya'ni aytib o'tganimizdek, xalifa yoki amir bo'lsin, yoki ularni ta'rifi bo'lsin, barcha-barchasi, barcha shartlari, shartlarni ham keyin aytamiz. Ular topilayotgan edi. Shuning uchun u kishi Amirul Mu'minin deb tan oldi va u kishi aytadiki, so'ngra men Afg'onistondagi muhojir, xususan arab mujohidlari ulamolarini oldiga borib, bu masalani o'rtaga tashladim dedilar. So'ngra bular ham tushunib yetishdi, haqiqatda Amirul Mu'minin haqiqiy shar'iy amir ekanligini va bunga ittifoq qilishliki, tan olishligi, lekin ular tan olishlik bilan birgalikda Amirul Mu'mininni bitta qayd ham qo'yishdiki, bu qayd albatta mu'minlar haqida ulamolarimiz haqida yaxshi gumonda bo'lishlik kerak. Lekin bu qay sababli ular juda katta bir ummatga zarar yetkazishdiki, Bu qay sababli? Ya'ni Afg'onistondagina u Amirul Mu'minindir deishliklari bilan, ya'ni ular kofirlarni chizib bergan geografik hududlarida katta bo'lishki sababli yoki bu hududlar qon-qonlariga singib ketganligi sababli mana shunday deb atashlikka majbur bo'lishgan yoki bo'lmasam keyinchalik o'tamiz xalifani shartlaridan Qurayshi bo'lishligi shart edi. Mana shu shart bo'lmaganligi uchun biz u kishini faqat Afg'onistondagina Amirul Mu'minin deb bilamiz deyshmadi-yu, buni berkitishdi-da, faqat Afg'onistonda deb aytishdi. Bu bilan bular o'zlarini go'yoki hali topilmagan Qurayshi xalifaga egarni band qilmoq qilib qo'ymaylik degan maqsaddami? Ular faqatgina u kishini Amirul Mu'minin faqatgina Afg'onistonda deyshdi. Vaholanki ular bilishardiki, Mana shunday xilofatga erishlikni yana bir surati, ya'ni kuch bilan, zo'r bilan olishlik va bu bilan xalifa xalifa bo'lishligini bilishar edi, lekin buni ular butun ummatdan bekitishdi, butun ummatni Amirul Mu'mininga bay'at berdirishdi o'rniga faqatgina Afg'onistondagi mujohidlarni yoki e, o'zlarini bunga chorlab qo'yishdi. qolganlarni barcha o'zini bilganini qilaversin deb, ularni o'zlarigina tashqaridan turib, e, boshqarib turishlikni va shuningdek ularni imorat islomiyani xizmatiga kirgizmasdan go'yoki o'z voshimchalarcha ish olib borishdi. Shuningdek, Imorat Islomiyani ichidagi mujohidlar ham o'zlari yashab turgan, o'zlari ichida yurgan bir ne'matni, bir boshqaruvni ma'nosiga yetishmadi. Bu ya'ni lafsi boshqaligi bilan aldanib qolishdi. Ya'ni xilofat va imorat bir narsa edi, lekin xilofatni imorat deb nomlashliklari bilan o'zlari tuzgan xilofatni xilofatligini bilishmadi. Hattoki bu xilofat ketgandan keyin endi imoratimiz ketib qoldi-yu, xilofat o'rniga keladi, da kattasi deb qolindi, hattoki o'zimizda nashidalar ham to'qib bordikki, imorat ketdi deb xafa bo'lmaylik deb. Va bu xalifani saylashlik va bo'lishligi sahoba va tobiinlar va barcha ahli sunna va jamoaning ijmosi bilan sobitki xalifa saylashlik vojibdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topganlardan keyin u kishini hali yuvib kafallashlikdan oldin Banu Soidani ayvonida muhojir va ansorlar o'rtasida mana shu xalifa saylashlik bahsi bo'ldi. Mana shu bahsdan keyin o'zlariga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dafn qilishlik bir katta bir ulug' bir muhim bir marosimdan oldinda muhimroq ekanligini bildirishib, avvalo xalifa saylashdi. Shuningdek, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topganlaridan keyin mashhur bir xutba qilgan edilar. Bu xutbada ala inna Muhammadan qadmat va la budda li hada din mimman yaqumu bih fabadara al kull ila qabulihi va taraku lahu ahammal ashya va huwa dafnu rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Bunda aytilarki Muhammad alayhisalom dar haqiqat vafot topdilar. Endi bu dinni tartibga solib turadigan bir kishi bo'lishligi kerakdir. deb tushuntirganlardan keyin buni barcha qabul qildida va eng muhim bo'lgan narsa, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni dafn qilishini qo'yib turib, o'zlariga amir saylashlikka ular shoshilishdi. Va bu sahaba radhiyallohu anhumlarni mana bunday amirlik saylashlikni juda ham muhimligi, juda ham bir birinchi o'rindaligini chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib o'tgan edilarki, man mata va laysa fi unquhi bay'a mata maytatan jahiliya, kimiki bo'ynida bay'at bo'lmagan holida vafot topadigan bo'lsa, u jahiliyat o'limida vafot topgan bo'ladi degan hadislardan kelib chiqib, ular xalifa saylashlikni, amir saylashlikni birinchi o'ringa qo'yishgan edi. Shuningdek, amirni bo'lishligini Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib aytadilarki, la budda lin-nasi min imaratin barra kana aw fajira. Qali ya Amirul Mu'minin, hadhihi al-barra qad arafnaha فما بال الفاجرة قال يقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفاي يعني insonlarga yaxshi bo'lsin yoki fosiq fojir bo'lsin amirlik kerak dedilar. Shunda aytishdiki, ey amirul mu'minin, bu yaxshiniku biz tanidik, lekin fojir qanaqa bo'ladi deyshti. Shunda u kishi aytdilarki, fojir amirlik bilan bo'lsa-da, hududlar qoyim qilinadi, yo'llar tinch omon bo'ladi, u bilan din dushmanlariga qarshi jihad qilinadi va fay g'animatlar taqsim qilinadi dedilar. Shuningdek Ibn Taymiy rahmatullohi alayhi ham أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة إمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد والجمعة والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة يعني ابن تيمية رحمة الله عليهم alloh subhanahu va taolo amri ma'ruf va nahiy anil munkarni vojib qildi. Bu narsalar faqatgina quvvat va amirlik bilan bo'ladi. Va shuningdek jihad, adolat, hajni yo'lga qo'yishlik, jumalar, hayitlar va mazlumlarga nusrat berishlik, hadlarni qoyim qilishlik bular faqatgina quvvat, amirlik bilan bo'ladi. Shuning uchun amir bo'lishligi, xalifa bo'lishligi lozimdir, vojibdir deb bular o'zlarini mana bu ra'ylarini aytishadi. Shuningdek, musulmonlarni jamoa bo'lib yashashliklari va amir bilan bo'lib yashashliklari bu barcha musulmonlarga vojib bo'lgan narsa bo'lib, jamoasiz, amirsiz yashashlik bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Huzayfatul Yamonga ummatning ichida bo'ladigan fitnalarni mana shu sahih hadislarda kelgan aytdilarki Huzayfat ibn Yamon فما تأمرني إن أدركني ذلك قال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم kishi aytdilarki mana shu fitnalarning ichida bo'lib qoladigan bo'lsam nima qilaman deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki musulmonlar jamoasini va ularni imomini lozim tutasiz, mahkam ushlaysiz dedilar. Shunda Huzayfa ibn Yamon aytdilarki, fa in lam yakun lahum jamaa va la imam. Agar ularning jamoasi va imomi bo'lmasa-chi dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, fa atazil tilka firaq kulluha. Ya'ni ularni ulardan chetlaning, chunki ularning hammasi firqalardir deb aytdilar. Ya'ni agar musulmonlar jamoa bo'lib yashamasa va o'zlariga imom saylanmasdan yashaydigan bo'lsa, ular mana shunday firqalarga aylanishadi ulardan chetlanib yuriladigan bo'linadi. Xo'p, mana shu xalifani saylashlik avvalo kimni ustidagi vazifa ekanligiga ulamolar aytishganki, bu ahlul hal val aqd, ya'ni ahli shuro ish egalari ummatga xalifani saylab berishliklari vojib ekanligini ulamolar aytishgan. Bular ham agar suslik qilishadigan bo'lsa, yoki o'zlarini vojibotlarni bajarishmaydigan bo'lsa, ikki xil surati bor. Yo baxtiyor, aqlli, adolatli kishilar turib xalifalikka loyiq bo'lgan kishini saylashadi yoinki xalifalikka loyiq bo'lgan kishilar o'zlari oldinga chiqishliklari vojib bo'lib, hammadan bayat olishliklari vojib bo'ladi. Shuningdek, xalifa saylashlikni yana bir yo'llaridan ikkinchi yo'l vali qoldirishlik yoki o'rinbosar qoldirishlik. Buni fuqaholar joiz ekanligini aytishgan, valiat o'rinbosar qoldirishlik yoki o'rinbosar bo'lishligini vasiyat qilishlik bu joizdir va buni sahihligiga musulmonlar ijmo qilishgan bu dalillar bilanki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu vafot topayotganlarida Umar radhiyallohu anhu ni o'zlaridan keyin xalifa bo'lishliklarini buyurganlar. Va shuningdek Umar radhiyallohu anhu vafot topganlarida ahli shuroga ishni topshirib va ularning ichidan bir kishini xalifa bo'lishligini buyruq berganlar, bunga barcha ummat rozi bo'lgandir. Lekin albatta bu o'rinbosar va al ahdi mana shu inshaalloh zikr qilamiz, xalifani shartlari topilishligi kerakdir. Shuningdek, xalifani tayinlanishligi kuch va zo'r bilan ham bo'ladiki, bunga ham to'rtta mazhab ulamolari va boshqa olimlar ittifoq qilishganki, kuch va zo'r bilan ham xalifa xalifa bo'ladi deishgan. Bunga Dehlavi rahimahulloh Hanafi olimlarning iboralarini keltirib aytadilarki, xalifalik shartlarini o'ziga jamlagan kishi kuch bilan xilofatga keladigan bo'lsa, uni xalifaligi o'tadi. Shuningdek, xalifalik shartlari topilmagan kishi ham xalifalikka chiqib oladigan bo'lsa, unga qarshi chiqishlikka shoshilinmaydi. Chunki uni bo'shatishlikda, uni olib tashlashlikda ko'pincha janglarga olib boradi va bunda foydadan ko'ra zararlar ko'p bo'ladi dedilar. Va shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mana bu hadislarni dalil qilib keltiradilarki, faqila fala nunabiduhum unday bo'lsa biz ulardan qo'l tortmaymizmi? Qala la ma qamu fikum Yo'q, modomiki ular sizlarni ishlaringda namozni qoyim qilishar ekan. Va qala illa an tarau kufran bawahan indakum min Alloh fi burhan. Magaram bir ochiq kufr ko'riladigan bo'lsa, sizlarning oldilaringizda Alloh subhanahu va taolo tarafidan bunga hujjat bo'ladigan bo'lsagina ulardan qo'l tortasizlar deb aytganlar degan hadislarni dalil keltiryaptilar. Shuningdek, mana shunday fikrni Ibn Hajar rahimahulloh ham ulamolar ijmo qilishganki, mana shunday zo'r bilan kelgan sulton xalifaga to'at qilishlik vojibdir. U bilan billa turib jihad qilishlik vojibdir. Unga qarshi chiqqandan ko'ra unga itoat qilishlik yaxshiroqdir deb mana shu quyidagi hadisni u kishi ham dalil keltiradilar. Xo'p endi xalifaning shartlarini aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi sharti xalifalikka musulmon bo'lishligi islom shart bo'lib, chunki bu xalifalik barcha mu'min musulmonlar ustidan rahbar bo'lib turishlik, peshvo bo'lib turishlik albatta mu'min musulmonlarning peshvosi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahoba kiromlar va shularni izidan yurgan mu'min musulmonlar bo'lishligi lozimdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Valan yajalallohu lil kafirina alal mu'minina sabila" Alloh subhanahu va taolo hargiz kofirlar uchun mu'minlarni ustidan yo'l bermagay deb marhamat qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo kofir rahbarni mu'minni ustidan hukmron qilib qo'ymaydi. Bunga rozi bo'lmaydi. Ya'ni kimiki o'zini mu'min deb biladigan bo'lsa, o'zini ustidan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lmaganidek kofirni o'zini ustidan rahbar bo'lib turishligiga rozi bo'lmasligi kerak, undan qo'l tortishligi kerakdir. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu atiyulloha atiyur rasulahu va ulil amri minkum Ey iymon keltirganlar, Alloh subhanahu va taologa itoat qilinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga itoat qilinglar va o'zlaringdan bo'lgan ulil amrga itoat qilinglar, ish egalariga itoat qilinglar dedi. O'zlaringdan bo'lgan o'zlaringdan bo'lgan degani, ya'ni millatda billa bo'lgan degani emas, balki aqidada billa bo'lgan, iymonda billa bo'lgan, ya'ni o'zlaring kabi mu'min bo'lgan ulil amrga itoat qilinglar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, har qanday millati bir bo'lsin, mintaqasi bir bo'lsin, agar u kofir bo'ladigan bo'lsa, mushrik bo'ladigan bo'lsa, unga itoat qilinmaydi, uni rahbar qilinmaydi. Shuningdek, kofir bilan unga itoat qilish u yoqda tursin, u bilan faqatgina jang qilinadi, yo jizya to'laydi, yo qatl qilinadi. Shuningdek, Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Aytadilarki, men Umar radhiyallohu anhu aytdimki, meni bir nasroni kotibim bor dedim. Kunda u kishi senga nima bo'ldi? Alloh seni haloq qilsin dedilar. Alloh subhanahu va taoloni ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd va man yatawallahum minkum fa innahu minhum degan oyatini eshitmadingmi dedilar. Ala ittakhadta hanifiyan nima sen biror hanifi, ya'ni to'g'ri yo'lda bo'lgan bir musulmon kishini o'zingga kotib qilib olmaysanmi dedilar. Shunda men aytdimki, Amir mu'minin, menga uni yozishligi-yu dini o'zigadir dedim. Shunda u kishi aytdilarki, la ukarimuhum idha hanahumulloh va la uizzuhum idha adallahumulloh va la udnihim idha aqsahumulloh. U kishi aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo ularni xor qilgan ekan, men ularni hurmat qilmayman. Agar Alloh subhanahu va taolo ularni xor zarir qilgan ekan, men ularni aziz qilmayman. Agar Alloh subhanahu va taolo ularni yiroq qilgan ekan, men ularni yaqin qilmayman. Va Umar radhiyallohu aytadilarki, ularga sizlar ishonmanglar. Alloh subhanahu va taolo ularni xoin degan va shuningdek ularni yaqin qilmanglar, chunki Alloh subhanahu va taolo ularni yiroq qilgan va ularni aziz qilmanglar, chunki Alloh subhanahu va taolo ularni zalil qilgan deb aytadilar. Demak, Umar roziyallohu mana shunday oddiy ishlardan ham ularni yiroq qilishlik, ular bilan nafratda turishlikni aytganlar. Shuningdek, xalifaning ikkinchi sharti bog'liq bo'lishligidir. Ya'ni go'dak bo'ladigan bo'lsa, u xalifa bo'la olmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Alloh lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa" dedi. Ya'ni sufaha aqli pastlarga mollarini bermanglar deb marhamat qiladi. Mana bu oyatdagi sufahoni mufassirlar yosh go'daklar u ayollar deb aytishgan. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizlarni mollarimizni ularga berishlikdan qaytarayotgan bo'lsa, ular joyiga sarflashmasliklaridan kelib chiqib, batariqa avlo biz o'zlarimizni ishlarimizni ularga topshirmasligimiz kerakdir. Shuningdek, barcha ahli qibla ittifoq qilishganki, ayol kishi va shuningdek go'dak bolani rahbar bo'la olmasligiga rofiziylardan tashqari. 3 shart aql va bu ham ochiq oydin bo'lgan shartlardan bo'lib, Majnunni jinnini aqli ketganligi bilan u aqli ketishligi bilan hech qanday ishga yaroqli bo'lmaydi. Chunki aql ishlarni tadbir qilishlik, ishlarni yo'lga qo'yishlik asbobidir. Agar aql ketadigan bo'lsa, ishlar tartibi ketadi. Shuningdek, ulamolar aqlgina kifoya qilmaydi, balki aql bilan zukkoli va donolik ham bo'lishlik kerakki, ummat ishlarini yetishlikda, ummat ishlarini yo'lga qo'yishlikda kerak bo'ladigan donolik va ziyraklik kerakdir deshadi. 4-shart hurriyat ya'ni ozod bo'lishligi. Chunki bu peshvolik rahbarlik butun vaqtini mu'min musulmonlarni ishlariga sarflashlikni taqozo qiladi. Nainki qulini hojasini buyruqlarini bajarishlik uchun va qulni xalifa bo'lmasligiga butun ummat ulamolari ittifoq qilishgan. Lekin bu yerda ba'zi bir hadislar borki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem isma'u ve ati'u ve in istu'mile aleykum abdun habeşiyyun kenne ra'sehu zabibe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem quloq solilar va itoat qilinglar. Agarki sizlarga bir habashi qul mas'ul qilinadigan bo'lsa ham, go'yoki uni boshi mayiz kabi degan hadislari bu hadisga mana bunday javob beriladiki, bu yerdagi sizlarga habashi qul agar mas'ul qilinadigan bo'lsa deilgandan mas'ullikdan xalifalik emas, balki xalifa tomonidan tayinlangan mas'ul bo'ladigan bo'lsa deb aytilgan. Yo'inki ba'zi bir ulamolar aytishganki, zo'rlik bilan agar xalifa bo'ladigan bo'lsa, ixtiyor bilan saylanmagan, balki zo'rlik bilan xalifa bo'ladigan bo'lsa, bu suratida unga itoat qilishlik vojib bo'ladi. Agarchi u habashiy qul bo'ladigan bo'lsa ham, unga qarshi qulligi sababli chiqilmaydi. deb aytilgan. Va 5-sharti erkak kishi bo'lishligi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa deb keladi. Ya'ni erkak kishilar ayollar ustidan turuvchidirlar deb keladi. Demak, ayollar erkaklar ustidan turuvchi emasdirlar. Va shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga ayol kishini amir qilib, boshliq qilib olgan qavm hech ham najot topmaydi deganlar. Va shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni aqllari va dillarini noqisligini hadis shariflarda marhamat qilganlar. 6-shart bu ilmdir. Ilm ya'ni mamlakat ishlarini, musulmonlar ishlarini boshqarishlikka yetarli bo'lgan shar'iy ilmlardir. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: "Va qala lahum nabiyuhum innalloha qad ba'atha lakum Taluta malika" قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من yasha والله واسع عليم mana u yerda Tolut podshoni ilm va jismda ustunligini aytilib, podsho mana shu rahbar ustun bo'lishlikka ilmda yuqori darajada bo'lishligini tushunilyapti. Lekin bu ilmni qancha bo'lishligi haqida ixtilof qilishib, buni chegaralashlikda ulamolar ikkiga bo'linishgan bo'lib, ulardan jumhur ulamolar xalifa mujtahidlik darajasiga yetgan bo'lishligi kerak deysa, ikkinchi toifa xalifa ijtihod darajasiga yetishligi shart emasdir. Lekin u bilan birgalikda ahli ijtihod bo'lishligi kerakdir. U shariat ahkomlarida ularga murojaat qiladi va halol haromni ulardan so'raydi va shuningdek o'zini ham bir fikri va mana shunday hodisalarda basirati ham bo'lishligi kerakdir deyshgan. Va shuningdek Ibn Hazm ham bu shart mustahab bir shartlardan, vojib shartlardan emas deganlar. Abu Hanifa rahmatullohi alayh va Hanafi olimlarining bu raylaridir. va bu masala ijtihodiy masalalardan bo'lib, bu haqida biror bir ochiq bir nas vorid bo'lmaganligi uchun buni ikkala tarafdan bir tarafni ustun qo'yishlik to'g'ri kelmaydi. Va bu o'rinda shuni ham aytib o'tishligimiz kerakki, bu xalifaga bo'layotgan shartlarni ba'zi bir jamoatimiz a'zolari yoyinki boshqa tashqaridagi mu'min musulmonlar noto'g'ri tushungan hollarida biror bir jihodiy jamoa yoki guruhlar qo'mondonini ilmli bo'lishlik kerak deb o'zlaricha shartlar qo'yishadi. inki bu shart ham asosiy shartlardan xalifada ham bo'lmagan-ku, lekin jamoatlar amirlariga bu shartni qo'yib, o'zlaricha olimliklarini ko'rsatishadi. 6-shart bu adolat bo'lib, agar adolat qiladigan adolatli bir xalifa topilalmaydigan bo'lsa, uzrli bo'ladigan bo'lsa, ularda kamroq adolatligini muqaddam qilinadi. 8 inchisi kuchli shaxsiy sifatlarga ega bo'lishligi, ya'ni shijoatli, jur'atli, jasur bo'lishligi, chunki hududlarni qoyim qilishlikda, janglarni boshqarishlikda, siyosiy qarorlarni olishlikda jur'atga, bahodirlikka, shijoatga muhtoj bo'linganligi sababli. Va bu ray jumhur ulamolarini rayi bo'lib, Mavardi va Bag'dodiy Ibn Xaldun kabi ulamolarni rayi bo'lib, lekin ba'zi bir ulamolar bu shartlarni shart qo'yishmaydi-da, balki xalifa bilan birgalikda mana shunday bir jasur, shijoatli kishilar bo'lishligi kifoya qiladi deyshadi. 9-shart jismoniy salomatlik. Bunda birinchi ko'zi ojiz bo'lishligi, xalifa bo'lishligiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, soqovlik va karlik bular ham xalifa bo'lishligidan to'sadi, lekin xalifa bo'lgandan keyin bu kasalliklar yetadigan bo'lsa, albatta bunda ulamolar ixtilofi bordir. Shuningdek, ikki qo'lini yo'g'ligi yoyinki ikki oyog'ini yo'qligi bilan xalifalikka yaramaydi. Shuningdek, 10-sharti xalifani Qurayshlik bo'lishligidir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-a'immatu min Qurayshin rahbarlar Qurayshlardandir. Inna lahum alaykum haqqan va lakum alaykum haqqan. مثل ذلك ما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا وفوا va in hakamu فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني rahbarlar Qurayshdandir. Ularni sizlarni ustilaringda haqlari bordir va sizlarni ularni ustida haqlaring bordir. Ana shunday agar rahim talab qilinsalar, rahim qiladilar va agar ahd berishsa vafo qilishadi, agar hukm chiqarishadigan bo'lsa, adil qilishadi. Ulardan kimiki mana shunday qilmasa, unga Allohni va farishtalarni va barcha insonlarni la'nati bo'lsin degan hadislardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni rahbarlar, xalifalar Qurayshdan bo'linishligini tushuniladi. Shuningdek, Banu Soidani ayvonida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan ansonlar bahs qilishganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki: "Ey Sa'd, siz o'tirgan edingiz. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan edilar: Quraysh "Qurayshu vulatu hadal amr, fabarru nasi tab'un li barrihim va fajiruhum tab'un li fajirihim." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurayshlar bu ishni, ya'ni xilofat egalaridirlar. Insonlarning yaxshilari ularning yaxshilariga ergashuvchidirlar va ularni yomonlari ularni yomonlariga ergashuvchidirlar deb hadisini keltirganlarda Sa'd radhiyallohu anhu sodaqta nahnul wuzara va antumul umara rost gapirdingiz bizlar vazirlarimiz sizlar amirlarsiz dedilar shuningdek rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaddimu quraishan va la tuqaddimuha ay va la tataqaddamuha ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu hadislar dalolat qilyaptiki qurayshliklarni oldinga qo'yinglar ulardan oldirlab ketmaylar degan hadislaridan bilinyaptiki, Qurayshliklar faqat rahbar bo'lishliklari kerakdir. Va mana bu hadislardan kelib chiqib, butun ulamolar va ayyimay arba'a bular ittifoq qilishgan, ijmo qilishganki, xalifani shartlaridan Qurayshlik bo'lishligi. Endi nimaga endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xilofatni Qurayshliklarga xoslab qo'yishliklarini to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avvalo bunga so'zsiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislariga itoat qilishib, buni sababini so'ramasdan yoki hikmatini oqtarmasdan bunga itoat qilishligimiz kerakdir. Lekin ba'zi bir shubhalar sababli buni ba'zi bir nuqtalariga to'xtalib o'tamiz. Bunga Hujjatulloh al-Baligha kitobida Valiyulloh Dehlaviy Buni sababini quyidagicha aytadiki, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarini tilida haqni zohir qilgan va bu haq Quraysh tilida kelgandir va ularning odatiga ko'ra kelgandir. Va shuningdek shariatdagi miqdor, o'lchovlar, bular ularni o'lchovlari miqdorlari bilan belgilangandir. Shuningdek Quraysh bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qavmlari bo'lib, u qavmda diniy hamiyat va nasabiy hamiyat bu ikkalasi jamlangandir. Xalifa ulug' nasabda bo'lishligini ham hikmati shundaki, johil insonlar agar xalifani nasabi pastroq bo'ladigan bo'lsa, o'zlarini jaholatlari sababli xalifani pastroq sanashliklari mumkin edi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xalifani ulug' nasabli bo'lishligini to'inki johillarga yo'l ochib qolmasligi uchun shart qilgandirlar. Shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi va sallam to Ibrohim alayhisalomgacha bo'lgan muborak nasabiy silsilalarini o'zlaridan keyin ham muborak ishlarni qilib, u bilan mashg'ul bo'lishliklarini va barchaga qandayin o'zlarini ajdodlari namuna bo'lgandek va o'zlarini namuna bo'lganlaridek u kishini ham avlodlari yu u kishini ham zurriyotlari, u kishimni ham qavmlari ularga butun insonlarga bir namuna bo'lib, faqatgina mu'min musulmonlarning fikrida, ularni g'amxo'rligida, ularni ishlarini yuritishlikda, ularni ishlarini nizomga solishlikda bo'lishligini xohlagan bo'lsalar kerak. Xilofat xalifalik Qurayshda bo'lishligi bilan birgalikda bizlarni asl tilimiz bo'lgan, Qur'on tili bo'lgan, sunnat tili bo'lgan bu tillarga tavajjuh qaratilanadi va bu tillarni o'rganishlikka hamma paydan bo'ladi, bel bog'laydi. Ajamlardan bo'lgan qavm paraslar o'zlarini tillarini ustun qo'ya olmaydi. Bu sabablar bo'lsa kerak. Lekin Qurayshliklarga Afsuslar bo'lsinki, ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bergan bu xislatlarni qadrlariga yetishmadi. Ular o'zlarini mana shunday ulug' bir mansab bo'lgan xalifalikka tayyorlashmadi, balki ular arzimas dunyoni orqasidan o'zlarini xor zor qilib ummatni peshvosi bo'lishlikni o'rniga ummatni oyoq ostida xor zor bo'lib yurishibdi. Va mana bu xalifani shartlarini o'qir ekanmiz, o'rganar ekanmiz, guvohi bo'lamizki, bizlarning shariatimiz, bizlarning dinimiz insonlar taqdiriga, mu'min musulmonlar taqdiriga va ularni ishlarini orib borishlikka qandayim bir nozik qarash bilan qarashligi va ularni oboruvchilarini qandayam bir Hushyor, oqili dono, jasoratli va shijoatli, ilm ma'rifatli bo'lishliklarini shart qilishlik bilan ummatni faqatgina hidoyat sari yetaklaydigan bir insonlarning qo'liga taqdirini berishliknigina ravo ko'rishligini guvohi bo'lib Alloh subhanahu va taologa juda ko'plab hamd sanolar aytamizki, bizlarni mana shunday g'amxo'r, mehribon dinimiz borligiga. Endi mana shu xalifani bir xalifa bo'lishligi yoki ko'plab xalifalar bo'lishligi bir vaqtning o'zida bu haqida avvalo shariat islomiya Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislardan ida buya li xalifatayn faqtulul akhira minhumma agar ikki xalifaga bay'at beriladigan bo'lsa ulardan oxirgisini qatl qilinglar degan hadislarga ko'ra, ya'ni Ulamolar aytganlaridek, agar oxirgisini sharri faqatgina qatl qilishlik bilan daf qilinadigan bo'lsa, uni qatl qilinadi deilgan hadisga ko'ra, ummat bir va xalifasi bir bo'lishligi kerakligini tushuniladi. Shuningdek, Mavardiy aytadilar-ki, agar xilofatga ikki kishi xalifa bo'ladigan bo'lsa, bir vaqtning o'zida, bir mintaqaning o'zida bularni xalifaligi o'tmaydi. balki bir kishi xalifa bo'lishligi kerak deydilar. Lekin agar dunyo kengaygandan keyin davlat davlatlar bo'lib ketilgandan keyin musulmonlar ko'payib ketgandan keyin bu suratida ixtilof borki, islom butun dunyoga yoyilib va hududlari kengayib ketgandan keyin har bir mintaqada o'z boshqaruvi va shuningdek har iqlimda o'zini sultonlari paydo bo'ldi. Mana shu suratida mu'min musulmonlar o'zlarini ana shu sultonlariga, amirlariga itoat qilishliklari, ularga bay'at berishliklari lozim deyshadi ulamolar. Shuningdek, xalifalarga ham bir xalifa butun mintaqalarni, butun musulmonlarni boshqarishligi qiyin bo'ladi. Shuning uchun tarixda bo'lib o'tganidek, Umaviylar xalifaligi yoki Abbosiylar xalifaligi kabi bir vaqtning o'zida xalifalar bo'lishligi bilan birgalikda ishlar bo'lganidek, ishlarni olib borsa bo'laveradi deyshadi. Lekin jumhur ulamolar nima bo'lganda ham xalifa bir bosh bo'lishligini aytishadi. Shuningdek, hozirgi holatlarimiz ham uni bir bo'lishligini quvvatlaydiki, hozirgi texnologiya rivojlangan paytda barcha dunyoni ayniki kofirlar bir bosh bilan boshqarishganidek, musulmonlar ham bir bosh bilan boshqara olisha oladi. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, sen perva qilmay, dini islom hazin bilmay, uyg'on indi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Yolg'on galdanib o'zing O'tmas bo'ldi aytar so'zing, bas endi och, och, och ko'zing, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köp harlendin Uygan indi ey Müslüman Şeytan seni yenge aldı Kalbinge dünyanı saldı Müslümanca namin kaldı Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi musulmon qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon haddan oshdi bu g'aflating kofirga yo'qdir nafrating xatarlidir bu holating uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon, yurma turli fitna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyal uyal ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Qaymol bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, ko'rsat endi qo'lda boring, uyg'on endi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmay qo'lingga on jon bersang ham diningda qon diningda kal ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın, uyan indi ey Müslüman. Kadrin kaçıp köp arlendin, uyan indi ey Müslüman. Gaflet uykusunda kaldın, uyan indi ey Müslüman. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on indi ey musulmon